بسم الله الرحمن الرحيم Studio Tauhid Islamska omladina Beč od negativnosti koje se čine u ovome vremenu jeste da neki ljudi poredeći se sa ehli kitabijama u uspostavljanju raznih praznika uzimaju početak nove hijđretske godine za dan koji proslavljaju i slave. Pa kažu, kad drugi imaju novu godinu, zašto i mi ne bismo imali novu godinu svoju i proslavljali je kao što je drugi proslavljaju. Allah te bareke ve taala ovome ummetu nije odredio niti propisao bilo koje drugi praznike osim dva bajrama, Ramazanski i Kurbanski bajram, i to je Allahu te bareke ve taala blagodat da nam je odredio i odabrao od sebe svoju vjeru i nije dao ljudima mogućnost da u tome biraju. Studio Tauhid Islamska omladina Beč Poštovani džemaate, Još uvijek smo u svetim mjesecima koji se ubrajaju uopšteno u odabrana vremena svetih mjeseci je četiri inne iddete šuhuri inda Allah sna ašara šahran fi kitabi Allahi يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم Zaista broj mjeseci kod Allaha jeste 12 mjeseci u Allahovoj knjizi na dan kada je stvorio nebesa i zemlju od njih su četiri sveta to su Zul Qi'de Zul Hidje Muharrem i Ređeb. Kaže Hasan, rahimehullahu ta'ala, početak hijđretske godine sa svetim mjesecom i završetak hijđretske godine sa svetim mjesecom to jeste početak sa Muharremom i završetak je sa Zulhidžetom. Nema odabranijeg mjeseca nakon Ramazana koji ima veću svetost od ovoga. Mustahab je i lijepo postiti koliko je čovjek u stanju dana mjeseca Muharrema i to je najvredniji post kako spominje Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam muslim gdje kaže alaihi salatu ve selam efdalu sijami بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه محرم najbolji post nakon mjeseca Ramazana jeste post mjeseca kojeg zovete Muharrem wa afdalu salati ba'da al-faridati qiyamu al-layl a najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz. Posebno je vrijednovan i cijenjen i pohvaljen post desetog dana Muharrema koji se zove Jeumu Ašura u oba dva sahiha od Ibni Abbasa radijallahu anhuma se spominje kada je upitan o tome danu da je rekao ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتحرى فضله على الأيام يعني يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان كاج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما nisam vidio Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da više pazi na post od posta jeomu ašura izuzimajući mjesec Ramazan isto tako u sahih predajama se spominje od Ebi Katade radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio pitan o postu jeumu ašura desetog dana Muharrama pa je rekao kako to bilježi imam i muslim yukeffiru senetel madije njime se opraštaju grijesi prošle godine najsigurnije je i najbolje da čovjek posti deveti, deseti i jedanaesti dan mjeseca Muharrema kako bi pogodio i dočekao taj dan i kako bi se razlikovao od ehli kitabija u tome. ovih dana dočekujemo novu islamsku hijđretsku godinu. Početak računanja godina je uzet po jednom od najvećih događaja vezanih za istoriju islama, a to je hijra Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem iz Mekke u Medinu čime je udaren temelj jedinstvenoj islamskoj muslimanskoj zajednici koja radi međusobno na podpomaganju i podržavanju Allahove tebareke ve ta'ala vjere dini Islama. Nije se na početku Islama računao broj godina kako to danas poznajemo, već je to počelo od hilafeta, od vladavine pravednog halife Omer ibn al-Hattaba radijallahu anhu. Kada se islamska država proširila i kada su ljudi osjećali veliku potrebu za računanjem vremena i godina treće ili četvrte godine, kako spominju knjige istorije, u hilafetu Omer ibn al-Hataba radijallahu anhu napisao je Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu anhu ovom pravednom halifi pismo u kojem kaže innehu je'tina minke kutubun lejse leha te'rihun dolaze nam od tebe pisma na kojima nema datuma. Ne znamo kada si ih napisao i nama poslao. Tom prilikom je sakupio Omer radijallahu anhu ashabe i od njih zatražio mišljenje mešuru i dogovor U pogledu ovog pitanja, neki tom prilikom rekoše računajte kao što računaju Perzijanci po svojim vladarima kad god koji od njih umre oni počinju računati vrijeme od onog sljedećega. To se nije svidjelo ashabima, pa neki rekoše da računamo po računanju Rimljana, ali ni to im se ne svidje, pa neki rekoše da računamo po rođenju Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, dok drugi rekoše da računamo od vremena njegovog poslanstva a opet neki rekoše od hijdre Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem Omer radijallahu anhu tom prilikom presudi reče el hijratu farraqat bejna al haqqi wal batili fa erri biha Hijra je odvojila, rastavila između istine i neistine, pa po njoj računajte svoje vrijeme. Računajte datum. Tako su ashabi počeli da računaju godine od vremena hijre Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i oko toga su se svi usaglasili i to je ostalo dok i ostaje dok god je muslimana na dunjalu zatim su se uzeli dogovarati oko toga koji mjesec da uzmu za početak godine Neki rekoše da to bude Ramazan, zato što je to mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Drugi opet rekoše da to bude Rebi'ul Ewal, zato što je to mjesec u kojem je Allaho poslanik, sallallahu alihi veselem, došao kao muhađir među Ensarije i u kojem je hijđru učinio a Omer Osman i Alija radijallahu anhum su u tome presudili da početak računanja hijđretske godine bude od mjeseca Muharrema. Zato što je to sveti mjesec ili jedan od svije, svetih mjeseci, a dolazi iza Zulhidžeta, u kojem muslimani obavljaju i izvršavaju svoj hađ, koji je opet u potpunjenje ruknova islama, peti islamski šart, i u kojem je bila prisega Ensarija Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i u kojem je pala odluka da se učini hijra tako da je mjesec Muharram sveti mjesec uzet za prvi mjesec u hijretskom islamskom računanju godina. Ovih dana muslimani ispraćaju 1427. hijđretsku godinu. Sa svim onim što je u njoj bilo od dobra i zla. Radosti i tuge. Straha i sigurnosti. Obilja na fake i neimaštine. Dočekujemo novu hidžretsku godinu A niko od Allahovih te barke ve ta'ala stvorenja ne zna šta muslimane u njoj očekuje. Molim Allah te barke ve ta'ala da nam od sebe dadne svako dobro i da uzdigne ovaj ummet i da nas sačuva svakoga zla i iskušenja kojeg ne možemo podnijeti. Zaista su muslimani danas u jednom teškom i žalosnom stanju nad kojim se može plakati. Stanje džehla, velikog neznanja u pogledu temelja vjere i islamskih propisa, ostavljanju namaza, namaza, slijedjenju strasti, činjenju harama i ostavljanju obaveza koje je Allah te bareke ve taala naredio uspostavio. Mnogi među muslimanima su protračili svoju mladost u igri i zabavi kao da su izgubljeni kao da nemaju drugog cilja osim da ubiju svoje vrijeme ovo ovakvo stanje dovelo je do podijeljenosti i razjedinjenosti i slabosti muslimana dovelo je do toga da neprijatelji ove vjere i njeni sljedbenika navale na ovaj ummet sa svih strana. Tako da su svetosti ove vjere narušene bogatstva i obilja koja je Allah te bareke ve taala muslimanima dao su svakodnevno otimana i otimaju se tako da nema drugog načina i puta za popravak našeg stanja osim iskreno pokajanje i vraćanje Allahu te bareke ve taala i rad po i za ovu vjeru mnogi ljudi su zaboravili na ahiret time što su se zabavili dunjalučkim poslovima pa su dali prednost i pretpostavili ono što im je stvoreno nad onim zbog čega su stvoreni a to je nad ibadetom i pokornošću Allahu tebare keba ta'ala pretpostavili su dunjaluk ahiretu Allah uzvišeni kaže bel tu tu'siruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa vi prednost dajete dunjalučkom životu a ahiret je bolji i trajan ovo je velika prilika svima nama da se preispitamo u pogledu onoga gdje smo posustali i što smo u svome životu propustili prilika da se ispravimo i da iskreno odlučimo u ostatku našeg života da budemo u pokornosti uzvišenom Allahu te bareke ve taala kao što je prošla ova godina tako prolazi i proći će ljudski život a Allah uzvišeni kaže kullu men alejha fan sve što je na njemu prolazno je wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram a ostaje lice gospodara tvoga plemenitog i uzvišenog molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas obuhvati svojom milošću da nam se smiluje da nas ojača i učvrsti na pravom putu قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ma ba'd poštovani džemaate od stvari koje se rade u svetom mjesecu Muharremu jeste i ono što spominje poznati islamski učenjak Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala gdje kaže i od neutemeljenih hadisa onoga što se pripisuje Allahovom poslaniku, ali i sad veselam, a to nema nikakvu podlogu. Jesu i hadisi koji govore o tome da se na dan Ašure, desetog dana Muharrema, posebno musliman uljepšava i ukrašava da svojoj porodici toga dana donese posebna jela i više u kuću unese, da se toga dana surma podvuče, da toga dana ima poseban namaz i slično tome od vrijednosti koje ljudi spominju u tome danu, ništa od toga nema osnove u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Niti jedan ima hadis koji je ispravan i prihvatljiv na tu temu. Od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem nastavlja ovaj islamski učenjak i kaže nije navedeno ništa drugo osim hadisi koji govore o postu toga dana, a sve mimo toga je neosnovano i neutemeljeno. Od stvari koje nemaju svoje osnove, a ljudi ih rade, jeste da uzimaju deseti dan Muharrema, Jevmu Ašura, za dan plaća i tuge, što je jedna od velikih negativnih pokuđenih novotarija, bidata. Kaže islamski učenjak Ibnu Ređeb, rahimahullahu ta'ala, u svome dijelu La Ta'iful Ma'arif, Što se tiče uzimanja toga dana za dan žalosti, kao što to čine rafidije, to jeste šije, i vidimo šta rade, kako se udaraju i na kakav način svoju žalost hoće da istaknu među ljudima, što čine zbog ubistva Hasan ibn Alija, radijallahu anhuma u tome danu, to je od dijela onih koji su zalutali u svome radu na ovome svijetu, a oni misle da dobro čine, to nije naredio Allah, niti njegov poslanik, sallallahu alihi veselem, ni, nije to naređeno i nije naređeno da se uzimaju dani musibeta Allahovih vjerovjesnika i dani njihove smrti za žalosti, pa kako bi to tek bilo sa drugima mimo njih. To jeste onima koji nisu na stepenu Allahovih vjerovjesnika. To nije propisano i to je zaista pokuđeno i ne nevaljalo djelo sa kojim Allah te bareke ve taala nije zadovoljen. Od negativnosti koje se čini u ovom vremenu jeste da neki ljudi poredeći se sa ehli kitabijama u uspostavljanju raznih praznika uzimaju početak nove hijđretske godine za dan koji proslavljaju i slave. Pa kažu, kad drugi imaju novu godinu, zašto i mi ne bismo imali novu godinu svoju i proslavljali je kao što je drugi proslavljaju. Allah te bareke ve taala ovome ummetu nije odredio niti propisao bilo koje druge praznike osim dva bajrama ramazanski i kurbanski bajram i to je Allahova te bareke ve taala blagodat da nam je odredio i odabrao od sebe svoju vjeru i nije dao ljudima mogućnost da u tome biraju molim Allah te bareke ve taala da nas učini na sunnetu rasula sallallahu alayhi ve sellem da nas učini od onih koji se pridržavaju iskreno i ispravno propisa ove vjere. Molimo Allah te bareke ve taala da nam u narednoj hidžretskoj islamskoj godini dadne svaki blagoslov i bereket da nam dadne i ovome cjelokupnom našem ummetu bezbjednost i iman da poveća da nam dadne sigurnost i u islamu da nas učvrsti. Molimo ga te bareke va ta'ala da ovu narednu godinu učini godinom dobra i ponosa i pobjede i vlasti muslimana. Molimo Allah te bareke va ta'ala da ukabuli naša dobra djela, a da nam oprosti naša loša. Molimo ga te bareke va ta'ala da Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem učini našim šefaačijom, na danu sudnjem Allah te bareke ve taala i taj koji dovu prima studio tauhid islamska omladina beč Allah te bareke ve taala nas je zadužio i obavezao da moramo čuvati svoju dušu da se ne zaprljamo grijesima i nepokornošću Allahu te bareke ve taala suprotstavljanju propisima njegove vjere i kaže wa shamsi wa duha tako mi sunca i svjetla njegova wal qamari idha talaha i mjeseca kada ga prati wan nahari idha jallaha i dana kada ga vidljivim učini. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا I noći kada ga zakloni. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا I neba i onoga koji ga sazda. Allah te bareke وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا i zemlje i onoga koji je ravno mučin. Ve nefsin ve ma se uvaha i duše i onoga koji je stvori. Fe elhemaha fuđuraha ve takvaha pa dade da ona ima sklonosti ka dobru i zlu kad efleha men zekaha uspjeće samo onaj koji je očisti wa kad habe men desaha a izgubljen i propao je onaj koji je onečisti koji je onečisti grijesima na prvom mjestu širkom Allahu te bareke taala i kufrom a nakon toga velikim grijesima i nepokornošću. Dakle, iz ovoga vidimo da čovjek posebno u ovim svetim mjesecima mora da se pazi i čuva griješenja Allahu te bareke ve taala. Pa ako to uspije i ako u tome nastoji Allah te bareke ve taala će mu pomoći kako u ovim svetim mjesecima tako i u ostatku mjeseci, dana i noći i u ostatku njegovog života da bude u pokornosti Allahu te bareke ve Oni koji su obavili hađ ove godine i vratili se svojim kućama došli su sa većim imanom Čvršio u Allahovoj te bareke taala vjer bolji i ispravniji tako je i kada se isposti mjesec Ramazan i učine mnogi drugi Allahu te bareke ve taala ibadet. A najčešći jeste namaz u kojem se jača mumin od jednog do drugog namaza. Sada u ovom periodu, u ovome vremenu, kada su se vratili sa hađa oni koji su obavljali hadž i umru, puno je važno i bitno da se očuva, kaže se kod nas taj hađ. Da se očuva taj ibadet. Kako? Da nastojiš da se držiš na jednom visokom nivou imana. Jer ti Allah pokazao ajete, dao ti blagodat svoju, znači to trebaš zahvalnošću Allahu te bareke wa da izraziš i da ispoljiš ne da te ibadete zastreš i zakloniš, zamračiš griješenjem, gafletom i nemarom, nego da ih sačuvaš i još više da se trudiš biti u pokornosti Allahu Tebareke Vata'ala. Ovo je velika prilika da se preispitamo na kraju jedne i početku druge hijđretske godine. Šta smo učinili od dijela? Šta smo propustili pa da nadoknadimo i šta smo od hajra učinili pa da ga povećamo? Da ne bi čovjek došao u situaciju koju Allah te bareke ve taala spominje i opisuje u Kur'anu Kerimu u suri Al-Mu'minun. I kaže: hatta iza jae ehadehumul maut sve dok nekom od njih ne dođe smrt kala rabbir dži'uni on kaže gospodaru moj vrati me la'alli a'malu salihan kako bih činio dobra djela fi ma teraktu u onome što me je prošlo Allah te ve ta'ala mu daje odgovor kella to nije nikako moguće innaha kelimetun huwa kailuha to su samo riječi koje on govori to jeste te riječi nemaju nikakve stvarnosti وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُ عَنْهُ na drugom mjestu Allah te bareke ve taala spominje i kaže i da budu vraćeni oni bi se ponovo vratili onome što im je bilo zabranjivano nevjerovanju i griješenju Allahu te bareke ve taala. Dakle, takvi su nepopravljivi. nema ni jedne osobe a da mu Allah te bareke ve taala neće dati priliku pa ako je iskoristi blago se njemu a ako je ne iskoristi neka ne krivi nikog drugog do samoga sebe وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ A za je berzakh do dana proživljenja. berzakh to je pregrada to je zastor koji ispriječava da se vrate na dunjaluk te duše se više ne mogu vratiti na dunjaluk ne mogu vratiti u ta tijela ila jeum i ubasun sve do dana proživljenja postoji zapreka ta zapreka se zove kako? berzeh neki je prevode kao zagrobni život ili život između dva života, života na ovom i života na onome svijetu, to je zagrobni taj život. U biti berzeh znači pregrada koja spriječava duše da se vrate u tijela, jer da se duša vrati u tijelo, ono bi proživio. Da se ne znam koliko raspalo. Doćim, Allah je taj zakon odredio da nema dušama povratak u tijelo sve do kijametskog dana. Dakle, to nam je prilika da se preispitamo šta smo učinili u proteklom životu i šta treba da učinimo u budućem. Vrijeme prolazi. Godine jedna za drugom se smjenjuju. A mnogi su još uvijek u gafletu i nemaru. Šta očekuju? Da će doći vrijeme kada će biti mlađi da će doći vrijeme kada će imati više snagi kada će imati više vremena nismo sigurni da li će da li ćemo u budućem vremenu našeg života imati priliku da budemo u onome i onako kako nam Allah te bareke ve taala naredio od pokornosti njemu subhanahu ve taala zato nam Allahu poslanik ali sattu selam upućuje nasihat u onome što bilježi imam Ebu Šejbe u svom Musannefu i Ibnul Mubarek u Zuhdu i Al Hakimi, Al Bejhaki od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je posavjetovao da je posavjetovao jednog čovjeka i rekao mu Igtenim hamsen qabla hams iskoristi petero prije drugog prije drugih pet stvari šebabet šebabeke qabla haramik svoju mladost prije starosti snaga koju ti Allah te bareke ve taala podario u tvojoj mladosti odlučnost mladost to iskoristi prije starosti wasihatake qabl saqamik i svoje zdravlje prije bolesti kada čovjek onemoća pa nije u stanju da radi ono što je činio kada je bio zdrav وغناك قبل فقرك i bogatstvo prije siromaštva jer i bogatstvo je jedna velika Allahova blagodat koju čovjek treba u pokornosti Allahu te bareke ve taala da upotrebi wa faragaka qabla shughlik i slobodno svoje vrijeme prije zauzetosti wa hayataka qabla mautik i svoj život prije smrti. Dakle, to su sve Allahove te bareke ve taala blagodati, nijemeti koji je Allah te bareke ve taala dao nam na raspolaganje i koje trebamo iskoristiti prije nego što one nestanu. Većina ljudi trudi se da stekne i zaradi metak kad ga zaradi, onda ga čuva i nastoji ga rasporediti i utrošiti ondje gdje je najbolje i najsigurnije i najkorisnije. Doćim vidjet ćemo da većina ljudi ne pazi i ne čuva svoje slobodno vrijeme, ne čuva vrijeme svoga života koje ti se više nikada na dunjaluku neće dati. To je naš kapital. To nam je prilika da zaradimo. Imaš među ljudima vremena kad bi ti radio, ali nemaš posla. Ili si zauzet, ili ne možeš da zaradiš i tako dalje. Na dunjaluku nam je data prilika da radimo i zaradimo zahire. Većina ljudi drži do novca do materije, a zaboravlja na suštinu, a to je upravo ovo vrijeme čije godine i ne samo mjesece i dane i noći, nego godine mi pratimo i ne znamo ko će sljedeću godinu novu hijđretsku dočekati. Dakle, većina ljudi ne pazi na to vrijeme i troši ga u beskorisne stvari ne gledajući da se pouči Allahu te bareke taala vjer ne gledajući da da ibadet čini što više Allahu te bareke taala i ne gledajući da što više svoje vrijeme u svakodnevnom životu iskoristi i zaradi što više dobra kod Allaha te bareke taala men amila salihan ko učini dobro djelo bilo koje dobro djelo a to je ono koje je učinjeno iskreno ima Allah te bareke ve taala i koji je po propisima ove vjere po praksi sunnetu Allahovog poslanika ali sad selam min zekerin aw unsa bi muškarac ili žensko wa huwa mu'min pod uslovom da je mu'min vjernik fele nuhijennehu hajatem tajjibe takvog ćemo mi dati da proživi lijep život wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun i takvog ćemo mi nagraditi za najljepše što su radili najljepšom nagradom kod Allah te bareke ve taala s druge strane ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ako se okrene od moje opomene kaže Allah te bareke ve taala njemu pripada tjeskoban život na ovom svijetu ونحشره يوم القيامة أعمى a proživjet ćemo ga na sudnjem danu slijepim kale rabbi lima hašartani a'ma wa kad kuntu basira i reći će zašto si me gospodaru moj proživio slijepim kad sam vidio na dunjalu kale kedalike etetke ajatuna fenesita To je zato što su ti dolazili naši ajeti, jasni dokazi, a ti si ih zapostavio, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ I danas ćeš ti biti zapostavljen, zanemaren. Dakle, imat će tjeskoban život na Dunjaluku i život patnje na Ahiretu, to je onaj nepokoran, Allah te barake a onaj koji je pokoran, lijepo će i ovaj dunjalučki život proživjeti, a na ahiretu ga čeka najljepša nagrada. Šta znači lijepo će proživjeti na ovome dunjalu? U zadovoljstvu Allaha tebareke wa ta'ala. Jer je neminovno ovaj svijet pun iskušenja. Kada je mu'min svjestan toga i činjenice je da i trn kad ga ubode, da će zato imat nagradu kod Allah te bareke ve taala onda mu nije teško šta ga zadesi na ovom svijetu šta ga pogodi i kakvo iskušenje mu dođe dakle mu'min je zadovoljan sa Allahovom te bareke ve taala odredbom i zna svoj cilj i svrhu u životu na ovome svijetu a to je ibadet pokornost Allahu te bareke ve taala. U tom slučaju i obična ljudska djela svakodnevna ljudska djela kada budu učinjena u ime Allaha te bareke ve taala i u skladu sa njegovim zadovoljstvom pretvaraju se u ibadet. I obična ljudska djela pretvaraju se u ibadet. Jedeš, a piše ti se ibadet doneseš na faku u svoju kuću da nahraniš svoju čeljat i porodicu, piše ti se u ibadet. I po tome je hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem u kojem Resulullah sallallahu alaihi ve sellem podstiče na što više činjenje dobrih dijela u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu anhu stoji od Allahovog poslanika sa sallam da je rekao kullu sulama minan nasi alaihi sadaq na svaki zglob ljudskog tijela treba dati sadaku 360 zglobova u ljudskom tijelu valja svaki dan na njih dati sada Jer ti je Allah to dao tu blagodat. Da li to činimo ili ne činimo? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu yawmin tatlu'u fihi šemsu Svaki dan kada sunce izađe, ta'dilu bayna ithnayn sadaka. Da dvoje izmiriš ili im pravedno presudiš, to je sadaka. To je jedna vrsta sadake. Votu'inu ređule fi dabetihi. Pomogneš čovjeka u pogledu njegove jahalice. فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا Pomogneš mu da uzjaše. اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَ Ili mu natovariš njegove potrebe na jahalicu. To ti je isto sadaka. وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةُ صَدَقَ I lijepa riječ i to je sadaka. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة i svaki korak koji učiniš prema namazu kad ideš u džamiju to ti je sadaka وتميط الأذى عن الطريق صدقة i ukloniš s puta ono što smeta prolaznicima i to je sadaka. I kaže Allahu poslanik ali sad sam in ne bi kulli tesbihatin sadaka. Svaki tesbih to je sadaka. Kažeš subhanallah. Wa kulla takbiratin sadaka. I svaki tekbir je sadaka. To jeste kažeš Allahu akbar. Wa kulla tahmidatin sadaka. I svaki tahmid to jeste kažeš elhamdulillah računa se da je sadaka. Wa kulla tahlilatin sadaka. I svaki tehlil to je sadaka. Kažeš la ilaha illa Allah. Wa amrun bi ma'rufin wa nahyun an munkarin sadaka. I naređivanje dobra i odvraćanje od zla i to je sadaka. Wa fi bud'i ahadikum sadaka. I u ljudskoj potrebi kod porodice i to mu je sadaka. To jeste kada se sastane sa svojom ženom, sa svojom porodicom. Kalu ja Rasul Allah, rekoše o Allaho poslaniće, e jeti ahaduna šehvatehu wa yakunu lehu fiha eđr, zar neko od nas prilazi svojoj strasti pa u tome da ima nagradu قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر A šta mislite da je to učinio na haram način, bil imao teret, to jeste grijeh od toga, فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر isto tako kada to učini na halal način ima za to nagradu dakle vrata dobra i dobročinstava su širom otvorena da se natječu oni koji hoće da se natječu svakodnevno u mnogobrojnim dobrima u pokornosti Allahu te bareke ve taala i pripremi za vječni svijet za ahiret. Allah tebareke ta'ala nam je dao mnogobrojne ajete u prirodi koji nas podsjećaju na našu stvarnost i ono u čemu živimo a to je prolaznost ovoga svijeta i neminovnost smrti eđela koja, koji nas očekuje. Razmišljamo li mi o tome kad pratimo dženazu, kad ukopavamo našeg brata ili sestru u islamu, razmišljamo li o tome da će doći vrijeme da će nas jednog dana ponijeti da nam se dženaza obavi i da nas spuste u zemlju kada će nas ostaviti naši najbliži u kefinima sa našim dijelima koja smo učinili razmišljamo li o tome i pripremamo li se za taj dan zar nas svaki dan sunca na to ne podsjeća izlazi i penje se i penje dok žestina sunca ne doživi svoju kulminaciju a to je kada bude na sred neba i onda dolazi do zevala šta je zeval? to je period kada prijeđe pola neba i onda pada pada da bi zašlo i sve više se hladi nama na zemlji u pogledu položaja toga sunca tako je ljudski život čovjek se rađa slab i nejak i Allah te bareke ve taala i roditelje nadahnuo ljubavlju prema svojoj djeci osim onih koji nisu za toga to jeste koji nemaju ljubavi prema svojoj djeci pa ih puštaju po sukacima i po raznim klubovima da lutaju i da se zluče. Pa dijete odrasta, pa dolazi do punoljetstva, do pune snage i nakon toga malo pomalo ta snaga slabi ko dočeka starost i nakon toga umiri. Dakle, to je jedan veliki ajet svima nama koji nas podsjeća na prolaznost ovoga svijeta istvoji ista prolaskom dana i noći vidimo mlađak mjesec pa se puni pa bude bedr pa onda ponovo se smanjuje kel urđunil kadim da bi postao kao što Kur'an kaže u suri Yasin kao suha palmina savijena grana tako i sa čovjekom ostari pa se pa se pogne ne može više hodati uspravan zvijezde pojave se pa zalaze puno jača i veća Allahova te bareke ta'ala stvorenja prolaze pa šta je onda sa nama moramo se to svaki dan na to podsjećati i pripremati za odlazak sa ovoga svijeta i polaganje računa pred Allahom te bareke ve ta'ala. Isto tako, trebamo se podsjećati na uništenje prošlih naroda. Kako su bili Allahu te bareke ve ta'ala nepokorni, kako su bili uništeni. Prolazak godina nas isto tako podsjeća na to. Efelem jesiru fil erdi. Zar nisu putovali po zemlji? pa فينظروا قد فيدي كيف كان عاقبة kakav je bio konac kraj onih koji su bili سوبيلي njih vidimo ruševine dvoraca vidimo ruševine velikih građevina zidina bedema gdje su njihovi stanovnici bunarevi iz koji su se napajali presušili su gdje su oni koji su stanovali i uživali u tim obilnim blagodatima Allah te bareke ve taala i mi smo iz dana u dan sve više čemu bliži vječnoj kući a dalji od onih uživanja dunjalučkih svakodnevnih u kojima se nalazimo. Kako koja godina prolazi, tako smo bliži ahiretu, a dalji od ovog dunjaluka. Demmer Allahu alihim, tim nevjernicima koje Allah uništio, Allah je učinio pouku ljudima. Demmer Allahu alihim to jeste dao je da se te blagodati te kuće u kojima su bezbjedno stanovali na njih sruče i sruče velil kafirine emsaluha a i ostalim kafirima slično pripada i slično ih čeka vidjeli smo kada se jedan manji orkan najavio kako buna među ljudima nastaje Šta će biti? I strah i tako dalje. A šta je to Allahu te bareke ve taala? Ništa. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر I naša odredba nije ništa drugo osim kao samo jedan treptaj oka. I sve, cijeli grad, države, kontinenti da nestanu. bilo pod zemljom, bilo pod vodom. Kul huwa al-qadir, reci Allahu poslaniče, podsjeti ih. On je kadar. Allah te bareke ve taala. Ala in yeb'as alaykum azaban min fawqikum. Da pošalji vam azab koji će doći iznad vas iz atmosfere, iz kosmosa ogromna nebeska kiva koja plove Eu min tahti erđuliku ili ispod vas vidjeli smo skamenjeni ljudi lava ih pritisnula iz vulkana koji su ih na spavanju zatekli čak neki u činu nemorala pa da se zemlja zatrese pa da se zemlja otvori šta je to Allahu te bareke va ta'ala eu min tahti arjuliku eu jel bi se kun šijan ili da vas podijeli na stranke na suprostavljene struje i neprijatelje da učini jedne drugima wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd i da dadne da okusite žestinu jedni drugih. To je Allah te bareke ve taala sve kadar uči. Pa zar se nećemo poučiti prolaskom noći i dana, prolaskom mnogobrojnih godina, vallahi i billahi summet Allah. Nije vrijednost čovjekova što je star, samo što je star. Neka mi stariji ne zamjeri, ništa loše ne mislim. Ali ako je po starini, ima ih starih i među životinjama. I magarac može biti star. Nije vrijednost samo u starosti, nego u čemu? U starosti sa pokornošću Allahu te bareke vetala. To je ponos. Ostario doživio duboku starost proveo puno vremena i godina u pokornosti Allahu te bareke ve To je ponos. To je blagodat. To je nijamet Allahu te bareke ve taala. Dočim prolaza godina u nepokornosti, pa to treba da se plaće za ti i nad tim. Znači, nekome je starost blagodat, nijamet, a nekome je starost musibet, nikmet. Nikmet zavisi je li u pokornosti Allahu ili nije u pokornosti Allahu te bareke va teala. Dakle, ono što vidimo neke pa čestitaju prolazak jedne godine i dolazak druge godine možeš čestitati na pokornosti Allahu te bareke va teala ali samo po prolasku godina nema tu šta se čestita na tim se treba plakati prođe vrijeme I zato se čestita Ramazan ispostio se. I badet se učinio Allahu te baraka, na tome se čestite. A sam prolaza godina, tu nima šta da se čestita. Sjedi pa zaplaći, što, što vrijeme leti, pouku uzmi iz, iz toga svega. Isto tako što bih htio ovom prilikom da napomenem, a to je da Allah te bareke ve taala u prolasku dana i noći i mjeseci i godina nam po, postavio i učinio a je te jedino islamski ummet danas ima izvorno računanje vremena pogledajte zapadno računanje vremena po kojoj osnovi Jed, jedan mjesec 30 dana. Drugi mjesec 31 dan. A ima i po 20 28 ili 9 dana. Po kojoj osnovi? Što ona ima 30, što ona ima 31 dan? Što ona je 29, ona je 28. I zato u zadnje vrijeme se postavlja pitanje da se promijeni taj vid računanja vremena, doći im sveštenici se tome suprostavljaju. Želeći očuvati svoj neki naučeni, ustaljeni vid računanja vremena. Jedini izvorni, ispravni računa, e, način računanja vremena je kod ovoga umeta. A to je prema ajetu koji je Allah postavio na nebu, a to je mjesec računa se i novi dan zalaskom sunca prvo dođe noć pa onda dan se računa računa se isto tako nastup mjeseci i računa se nastup godine i zato ovaj ummet mora biti ponosan hijđeretskim računanjem vremena Osnova kod nas muslimana mora biti hijđretsko računanje vremena. Nekad nekog pitaš koji je sad mjesec hijđretski, ne zna. A kamoli datum koji je po hijđri? A kamoli godina je možda i lakše, zna. Ne smije se to zapostavljati. Allah te bareke ve taala kaže u suri Al-Isra' وجعلنا الليل والنهار آيتين I mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة Znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidljivim učinili, li tebte u fadle rabbikum, kako biste mogli da tražite od gospodara svoga blagodati, vali ta'lemu ade desinina val hisab, i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali. Allah te bareke ve taala to kaže. Wa kulle şey'in şey fesalnahu tefsira i sve smo potanko objasnili i kaže isto tako jes eluneke anil ehille kul hiya mevaqitu lin nasi wal hađ pitaju te o mlađacima reci oni su ljudima oznake o vremenu i za hađiluk vrijeme hađa i vrijeme drugih i badeta i propisa u islamu vezano je za hijđretski kalendar to jeste mjesečevo računanje mjeseci u vremenu kada je nered nastupio među ljudima vidimo da se na početku godine takvi napravi za cijelu godinu i onda se kaže tad je Ramazan, tad je Bajram tad je Hadž, tad je ostali propisi ne gledajući na propis gledanja mlađaka i njegovoga viđenja dakle ljudi idu na, na to računanje a to nije propisano Allahovom te bareke ve ta'ala vjerom vidjeli smo kad smo govorili o uspostavljanju hijđretskog kalendara godišnjeg i početka računanja islamske hijđretske godine od mjeseca Muharrema da su ashabi prezirali da oponašaju Perzijance i da oponašaju Rimljane u svom računanju vremena i godina i mjeseci. Dakle, tako treba da je i nama primjer da se ne ugledamo na ono kako drugi računaju svoje vrijeme, nego da mi držimo ponosni svojom vjerom da držimo do islamskog hijđretskog kalendara. Isto tako ovaj naš ummet danas je u mnogobrojnim iskušenjima mnogobrojnim previranjima, čišćenju tako da je jedini način i put da se prevaziđe ono u čemu je danas naš ummet čvrsto pridržavanje Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allahu poslanik alaihi sallatu ve sellem nas je obavijestio u hadisu koji je mutefekun alaihi, prenosi ga El Mughira ibn Šube od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da će neprestano među ljudima biti kroz istoriju čovječanstva onih koji se čvrsto i ispravno i izvorno drže pravoga puta pa nastojimo da budemo mi ti i takvi Allah poslanik ali sam sam kaže la yazalu min ummeti ummetun neprestano će biti među mojim ummetom skupina qaimatun bi amri llahi koji će postojati koji će djelovati i raditi Allahovom odredbom i po Allahovoj odredbi kako je propisano la yadurruhum men khazalahum neće im nauditi oni koji ih napuste wala men khalafahum niti oni koji im se suprotstave hatta yatihum amru Allah dok im ne dođe Allahova odredba to jeste Allahova presuda وهم على ذلك a oni su neprestano ustrajni i ispravni na pravome putu. Molim Allah te barke od tada da nas učini od tih i takvih i da nam dadne da budemo ustrajni, nepokolebljivi, da nam dadne da pouke uzmemo iz događaja, iz smjene dana i noći i prolaska godina.